सहे छह खे बि लश चई आंद सहे छेर बहू आख़िरा दिलंद सेर बहू आख़िर सगे छह खे बिरादिल कमर दा जोर टुर गए तो कमर दा जोर टुर गए तो कमर सैयद झुकाया न सगे शबीर बहुओं से हे मुल्ला पास दा दे दा ता सैयद दलावंदे नीला दा देख के आलम दर्द वेंदा बि दर्द दिल विच बि दर्द दिल विच अमामा शा लह कमारी दौर टुर ॾे त कमारे कमर सही अदिल झुकाए आंदे छा भऊअ